порака што што си ја дал Боже да ја мирно, без трема и усилата на Духот Свети, да биде помазано слово. Амин. Алелуја. Изненадување. <laughs> Моника ќе проповеда. <laughs> Добро, ја малку се потруди сега. Подигни се. Да <laughs> за мене и за Сара треба нешто така. Они се проповедална. И да. Много ми е мило што сме собрани тука заедно. Привилегија да се биде тука меѓу Божјиот народ. Фалам на Господ за секој ден од вас, многу ве сакам. Фалам на Господ за помазањето Божие, за славењето што го имаме. Да, уште Господ да дај уште помазање. Алелуја. Алелуја. И, и ја верувам дека секој ден тука од нас е дојден за да прима од Господ, за тоа што ние го сакаме Господ. И сакаме да нели да му служиме, сакаме да слушаме од него, сакаме да бидеме слични на него, <clears throat> да бидеме она како што он сака у неговата волја. Значи А и за тоа. Ја верувам дека веќе ние сите знаеме кои сме и што сме, ама парно подсетување, нели ние сме надградени на првата црква Христова, то деноминациите не е битно, тоа е заради властите ваквао на квао, аза, да не знам, нели тие имињата, ги ставаме заради властите, ама ваа црква се држе до апостолското учење, до Словото Божио и е надградена на првата христијанска црква. У <clears throat> прво Петрово послание, у втора глава вика, а, петиот стих, вика да дозволете од самите вас, како живи камења, да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да принесувате духовни жртви, кои му се пријатни на Бога преку Исуса Христа. Значи, ние сме надградени како живи камења и се надградуваме во оно што го започна првата црква на Господ Исус Христос, неговите ученици, Он е темело, а ние сме камењата што се одзидуваме и ја градаме како духовен дом. А, ке, да видиме како живееја првите христијани, значи првите ученици Христови, малку да земеме пример од нив да се освежиме, охрабреме и подсетиме како тоа они живееа, како работеа, како Бог ги користеше ни у втора глава на дела на апостолите, 42 стих вика и тие учениците беа постојани во апостолското учење, обштувањето или заедништв, заедништвото во раскршувањето на левот и во молитвите. Значи гледаме тука четири работи Они беа заедно постојани во апостолското учење или Словото Божјо, нели, апостолското учење знаеме е Словото, значи постојани во заедништво, постојани во раскршување на лебот или причеста и во молитвите. Тоа е нашиот пример за нас. Тие четири работи се како на например, на една маса четири ногарки. Едната од овие ногарки, ако ја нема, масата ќе се клате, ако се потпреш на неа и ќе падне. Значи, ако 104 четирите ногарки сите вие, значи, ќе издржи. Каков и да е терет, ќе издржи. Црквата негова, четирите основни работи што треба да ги држи постојано, се тие. Првото, за апостолско учење или Словото Божјо, у Јован, у прва глава, Евангелие по Јован, прва глава, од еден до, од еден до три вика, во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Значи Слово или Збор е исто. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Ако се врнеме на почетокот, убитие или прва книга Мојсева, а, третиот стих три вика и Бог рече, нека биде светлина. После шестиот стих па и Бог рече. Рече, значи збор и бидна светлина. Нека биде свод среде водите. И Бог рече, Значи гледаме дека се што се создава, се создава преку збор. У Евангелието по Јован, а, исто прва глава, 14 стих вика и словото или зборот стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина словото зборо стана тело. Господ Исус Христос дојде меѓу нас. Дојде да ни објаве волјата на таткото, дојде да ни избаве и да не ослободе. Дојде да ни дае живот. Амин. У Јован 14 глава 14 глава, а, 14 и 15, Ако посакате, вика, а не, 15, ако ме љубите и ги пазите моите заповеди, вика, и ако посакате нешто во мое име, јас ќе го направам. Вика, 14, 23 и 24. Исус Во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово, моите зборови, и мојот татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови. А словото што го слушате не е мое, туку од мојот татко кој ме испрати. Значи, ако некој ме љуби, Господ Исус вика, нели, Не може да го сакаме Господ, а да не го сакаме Словото. Да не сакаме да го читаме. Исус е Словото. Словото е Бог. Се што стана, стана преку Словото. Значи, у Словото има живот. Ако некој ме љуби, ке ги држи моите зборови, ке ги пази. Вика таму откровение, прва глава, трет стих, мислам, Ке ги пази моите зборови. Или тука вика ќе ги држи моите збор, ќе внимава. Што Бог зборе, ќе слуша. Значи у Јован исто прва глава 11 не 12 стих прва глава 12 стих вика на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца на оние кои веруваат во неговото име Значи, на сите кои го примаа Словото, кои го примаа зборовите, значи ние сме, кажаме, надградени, на, на калемени, на црквата, на првата црква, на христијанската црква, на учениците, оти вика Исус, а, на оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене. Значи, по зборовите на учениците, ние поверуваме у Него. На сите што го примаа тоа Слово, вика им даде власт да се наречат, наречат Божи деца. Значи ние сме Божи деца. Која привилегија е тоа да, да бидеме Божи деца. Ние станаме Божи деца. Вика не се а, родија не од крв, не се родија од крв или од телесна поход, не од воља на маш, туку се родија од Бога. Се родивме од Бога. Во прво Јованово, втора глава, Јованово послание. Втора глава, 15 и 16 и 17. Вика, значи, не са, оние што се родија, Господ Исус не поучува, Вика, не сакајте го светот, ниту оно што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него. Зашто се што е во светот, похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот не е од Таткото, туку од светот. А светот поминува и неговата похот и која извршува Божјата волја останува до века. Значи, по тоа ќе се познават децата Божи и децата на гјаволо. Вика Јован, оние што го исповедат дека Исус Христос е Син Божи и е Господ, се деца Божи. Оние што кажуваат дека не е, не се од Господ. И вика тие што се од Бога родени, не го сакаат светот и се што е во светот. Второто нешто од првата црква се учиме. Значи второто нешто е заедништвото. беа постојани во словото и во обштувањето или заедништвото. Фала му на Господ, ние сме на црква што стварно имаме заедништво молитва и онака се трудиме да имаме заедништво, значи кој колку може, со кој може, дека може, гледа се тоа нешто и тоа е добро и да напредуваме у тоа нешто, да не даваме гјаво да не разделе. А, колку имаме значи заедништво, секој од нас посебно нека се се испита, ако некој е слаб од таа страна, треба да се потруде. Заедништво, заеднички молитви, заедно да служиме, да отидеме, да направиме нешто, што Бог сака од нас, да се молиме заедно. У делата, во втора глава, 40, од 45 до 47, вика, беа заедно, продаваа стоки и имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. Секој ден беа постојано и еднотушно во храмот, раскршуваа леп по домовите и примаа храна со радост и просто срце, фалејќи го Бога и беа омилени кај сиот народ. И секој ден Господ ги придодаваше оние кои се спасуваат. Значи, они беа постојано, еднодушно, не и беше важно ништо друго. Гледаа кој на кого да си помогне, кој што треба да направи, да помогне. Вика, примаа храна со радост и просто срце, фалејќи го Бога. Значи, сето тоа го правеа со радост и го фалеа Бога. И беа омилени кај народу. Народот го гледа тоа нешто. А вика Господ секој ден им придодаваше души. Амин. Секој ден. Заради заедништвото. Заради заедништвото, да, тоа е љубовта. Тоа е нашата мисла кога останеме на Сабале да се испитаме сами која е нашата мисла. Дали викаме Боже, што е твојата волја за мене денеска? Со кој ја тоа да денеска да се видам? Дека да отидам? Што да направам? Кажи ми ја твојата воја, води ме ти, Господе. Или викаме, Господе, ја денеска да сакам то, то, то, нешто. А ти помогни ми да го направам. Тоа е мојата воља. Треба да размислиме како, како останеме, што мислиме за вај ден, дали спро, е, спротивно на Божјата волја или сме у Божјата волја. Значи, за заедништвото исто така, за заедништвото да а, има еден пример за Петър кој беше у затвор, у делата 12 глава. Ке читам од 5 до 12 стих. Вика и така Значи Петар го затварат заради тоа што проповеда. Читајте, кој не е читал, кој е читал знае и памет си прочита. Петра го чуваа во темницата, а црквата постојано му се молеше на Бога за него еден е у темница, а црквата постојано се молеше на Бог. И кога Ирод сакаше да го изведе во истата ноќ, Петар спиеше меѓу двајца војници окован во двојни вериги, а стражарите пред вратата ја чуваат темницата. И ете, Господов ангел застана и светлина блесна во собата. Тој го чукна Петар по ребрето, го разбуди и му рече: "Стани брво." И веригите му паднаа од нозете. Тогаш ангелот му рече, Опаши се и обој ги своите сандали. Петар направи така. И му рече уште наметнија својата облека и дојди по мене. И излезе и тргна по него и не знаеше дека тоа што ангелот го направи е вистинско. Но мислеше дека гледа привид. Така ги изминаа првата и втората стража и дојдаа до железната врата која води Во градот таа им се отвори сама и излего е премина една улица и ангелот веднаш отстапи од него. И кога Петар дојде на себе си рече, сега на вистина знам дека Господ го пратил својот ангел и ме избави од Иродовата рака и од се што очекуваше јудејскиот народ. Согледувајќи го тоа, дојде до куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, каде што беа собрани мнозина да се молат Во се случува и во денешно време или ја чита моментално невиски човек, не знам дали се стигнал до таа случка. Во денешно време му се случува на брат Јуно у Кина. Да. Истата ситуација, дури многу полоша по неговото опишување, со скршени нози две, со окови и со тоа исто. <laughs> Многу силно сведоштво. Значи, што каква сила има заедништвото, кога се ние собираме заедно и се молеме или било што да правиме ние заедно, да. има сила. И немојте никој да се откажувате од заедништвото. Ние идеме тука у името на Господ. Не идеме заради вај и онај не знам кој. Не е битно. Ако Бог ги доведел тука, ако вие сите сте тука, вие не сте случајно тука. Вие сте тука по повико на Господ. Да. Не можеш никој да не тераш зорле тука да улезе, ако не му е откривено од Господ да дојде оваа просторија, да дојде таму кај што е собран Божиот народ. И фала му на Господ за секоја една душичка што е тука. А, примеро, ох, имаше еден пример со јоце може да го кажам. Значи исто а, ние ко беме подамна е во <laughs> многу работи со него ни се случуваа, ама беше многу силно. Значи беме организирани за него. Као, ја, ја прво имаше на срце, ама многу голема поддршка од сестричките и некои браќа. Еден пример имаше, која требаше он да намале метадон, не може, во ноа, молеме се, И а, дојде, че, дојде четврток он земе, у понеделник веќе нема, и понеделник оде кочен и зима, допонува се. И тие работи, ама така не биваше. И И сега што да правиме? Успеаме некако да дојаме до некој степен, ама кризите са кризи, ѓавол не седе мирен. И сакам да ви ја кажам, стварно беме, стварно голема поддршка имаше од браке сестри беме на работа, штип текст, и Зоки ми звони и ми вика, јас се одел на железничка, ја вика, сака да за кочени да земе уште, ја викам, леле, а треба да оде у центар веќе, не бива. И што да правиме? И јас тука ги викам тие што ми беа на работа сестрички, имаше 5-6 сестрички таму, фала на Господ, некои беа ново обратени, запалени за Господ, И кај да одаме да се молиме, ја кажувам, мој ти молите се одма, одма мора да се врне. Не може да оде, значи готово не може да оде. И сите се поредиме у вецињата. Малко е <laughs> смешно, ама улеземе у клозите сите и сите се молевме заедно. Значи, стварно, после тоа ништо, ние не знаеме веќе натака што се случува. Инака 4-5 сато, а, Јоце дојде кај нас, и разправа. И вика, абе знаете ли днес што ми се случи? И сега ние се правиме, ништо не знаеме, от кај знаеме ние. Уствари па не знаеме на него што му се случи, ама чекаме да видиме што Бог направи. Вика, стом, ја там на железничка, вика, чекам некој да, да ме однесе до кочени. И вика, и аве една светлина која ме удари у главата. Не може стом. Запали ми се главата како некој чук по глава вика да ме тръсна. да, у тоа викам кое време и кажува, значи во тоа време кога ние сите се молевме, и он вика, и што правам ја тука, дека ќе одам? И почнал да размислува и врнал се назад до и истуширал се, значи јас се дојде во тоа време од работа и он дојде кај нас и ни расправа. И викам, Боже, фалти Иначе он не се сеќава ново на вие работи, ама ние се убаво сеќаваме. Значи он се сеќава на некои моменти, ради таа ситуација, ама фала му на Господ, Јоце е супер, има жена, има две деца. Невозможното за Бог е, за луѓето за Бог е мост. Нема нешто што Бог не може да направи. Вика, <clears throat> вика кога учениците беа заедно, заедно и се молеа и дојде силата на Светиот Дух, дојде силата на Светиот Дух. Алелуја. Вика, кога дојде денот на Песетница, сите беа заедно на исто место. И од ненадеж стана шум од небото како кога дува силен ветер. И ја исполни целата куќа во која седеа. И им се јавија јазици како од оган кои се разделија и на секога од нив застана по еден. И тие сите се наполнија со светиот дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што духот им даваше да зборуваат. Тај така само. Таа сила на Светиот Дух, фалам на Господ, дојде и не крштева, нели? И почнаме да збориме јазици, тоа е знак дека ние примаме силата од Светиот Дух. Ама он не дојде само за тоа. Он не дојде само ние да збориме у јазици и нели на нас да ни убава. Да, фала на Господ. Он кој дојде до таа мера не испуне, испуне, обнове И ние го чувствуваме тоа нешто и е стварно много убаво. Значи не може да замениш со ништо друго, ама не е силата само на нас да ни биде убаво. Фаламо на Господ за тоа, ама не е само за тоа. Силата на Светиот Дух кој дойде, вика, многу работи се случија. Прво, Бог ги очисти нивните јазици. Дойдеа огнени јазици од небото е почнаа да зборат јазици. У Јаков посланието, у Јаков послание трета глава, шести стих, вика, Јазикот е оган, свет на неправда. Јазикот се наведе меѓу нашите членови, го нечистува целото тело и подпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. Јазикот, стариот јазик нашиот, подпален од пеколот, Господ доаѓа со огин и огнени јазици од небото, да ги очисти тие стари работи и тај стар јазик, веќе да не зборе подпален од пеколо, туку да зборе подпален од небото. Првото нешто е тоа очистување. После тоа излеват неговите ученици кога примаа силата од небото, кога се исчистија нели тие со огнени јазици и почне, и се подпалија со огин од небото, излезеа и сведочеа. Кажуваа на луѓето за Исус, кажуваа евангелието без страв. Немаше веќе страв. Амен. Значи, они го примаа Светиот Дух, кога беа скриени у една заклучена собичка, не знам дека там во Ерусалим. и после, кога дојде тај оген и таа сила, ој задржи ги унатре собата. Таа сила ја примаме ние денеска. Ово тука што беше славењето, тоа е сила, тоа е помазание. Примајте го тоа помазание. Нема да остане само за тука. Нема да може да не задржат, да не да не да да да не прекинат да збореме. Таа сила они кои ја примаа вика не само што збореа, они исцелуваа болни. Они воскреснуваа мртви. Вика на едно место у делата на апостолите пета глава 12 и 12 до 16 стих Вика преко апостолските раци стануваа многу знаци и чуда Во народот и сите беа еднодушни. Во Соломоновиот ремот. Другите пак никој не се осмелуваше да се присоедини, меѓутоа народот го ги величеше многу. А повеќе верни беа присоединети кон Бога и множеството на мажи и жени, така што изнесуваа болни по улиците и ги полагаа на постели и носелки, да барем Петровата сенка да помине, да падне на некој и, и тај човек ќе биде исцелен. На едно место, да не го тражам сега, Павле вика до облеката негова да се допреа, они беа изцелувани. Од силата на Светиот Дух. Да, не од облеката. Значи, таа сила денеска ние имаме на располагање. Таа сила е истата сила што нив ги исподуваше. И да не викаме ние не можеме, па дали можеме, па леле шо ќе биде, па јако се помолам, мож нема да исцеле, па ти се моли, ако исцеле, Бог го исцеле, не ти. Ако не, Бог, Бог оставаш на Него. Негова работа. Ама со таа сила, истата сила, неговите ученици исцелуваа и правеа чуда и сите тие работи што ги читаме там. Се можем. Да. Значи, третото нешто е раскршувањето на левот или причеста. Раскршува за во нешто зборе, значи во е нешто заповед од Господ Исус Христос да го правиме до дека тој не дојде. У, у Коринтијаните прва глава ќе го прочитам, <coughs> тоа е важно за мене мислам и за сите нас. <clears throat> да, 23 стих, 11 глава, Прво Коринтијаните, 23 стих, надолу. Зашто јас го примив од Господ она што, она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден, зеде леп и благодари, го раскрши и рече, земете и јадете, ова е моето тело кое се крши за вас, правете го ова за мој спомен.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 Затоа кој јаде од лебот и пие од оваа чаша, на недостоен начин ќе биде виновен против телото и крвта на Господа, Човекот нека се испита себе си и така да јаде од левот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, а не го разпознава Господовото тело, јаде и пие за своја осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Значи, <clears throat> од друга страна, ако е уред и го разпознаваме телото Господово, и знаеме што правиме, ја навестуваме смртта на Господ Исус и се подсетуваме на спомено, ние ќе добиеме исцеление. Амен. Ќе добиваме исцеление на нашето тело. Нема болести. Нема. Ја верувам у тоа. Верувам дека Господ нема нешто што не може да направи. Нема болест што не може да ја излечи. Алелуја. А, исто у Јован колку многу е важно да ја земе ние причеста. Господ Исус Христос што збори, сакам да ги прочитам неговите зборови, шеста глава, колку е важна причеста, учениците беа заедно и ја мислам дека секој прв ден у неделата они зимаа причест, така пишува. Дека секој прв ден ние зиеме еднаш кој месецо, они зимаа секој прв ден у неделата и вика а, Господ Исус, 6 глава, 48 до 59. Повеќе ќе читам, оти е многу важно. Зборовите се лично од Господ Исус Христос. Јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ке живее довека. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото, помина на 53 стих, на човечкиот син и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Мојата крв е вистинско питие, моето тело е вистинска храна. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Како што мене ме испрати живиот татко и јас живеам преку таткото, така и оној кој ме јаде мене, ке живее преку мене. Ова е лево што слезе од небото. Некако што вашите татковци јадеа мана и изумреа, кој јаде од овој леп ќе живее до века. Амин. Многу важно нешто, вреде да се размислува како се зима причиста, како се размислува за тоа нешто, да се испитаме у нашиот живот дали живееме спрема словото, зборовите на Господ Исус Христос и да земеме причест. Значи четвртата работа што ја правеа учениците првата црква христијанска е молитвата, да. молитвите. Значи, словото, заедништвото, раскршувањето на лево и молитвите. Господ Исус Христос у Евангелието по Матеј, у пета глава, мислам, не, 26 глава, 41, вика, Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение, зашто духот е бодар, но телото е слава. Господ не уче да бдееме и да се молеме постојано. Најдобар пример за молитвата е Господ Исус Христос. Ако Он, Господ, <laughs> требаше да се моле и да се моле, значи, која Светиот Дух беше на него у, воденото крштевање. Светиот Дух го одведе у пустината. Одведе го на пост и молитва. На пост и молитва. У молитвата е извојувана победата. У пустината, у молитвата е извојувана победата кој излезе од пустината, Господ Исус Христос излезе у сила на Светиот Дух. И он кој излезе од пустината се случува сите тие а, чуда, исцеленија, мртви воскреснуваше, леп умножуваше, нахрани 5000 луѓе со мажи само, плюс жени и деца, со лепчи и со риба, петлева и три риби, беше а, и други чуда, сите знаеме, нели? Се што се случуваше. Кај прима силата? Од кај дојде силата? Од молитвата. Он не е пример. Ние го следиме Господ Исус Христос. Вика, Сакаме, нели, ние сакаме сила. Ја многу сакам. Стварно, ја верувам дека сите, сите сакаме. Сите сакаме, нели, кога се молеме, да бидат исцелувани. Абе, кога ќе збореме, да плакат и да се каат. Многу сакаме да гледаме такви работи. И тоа е нашата желба. Сакаме да се спасува вај народ. Малку Молитва, малку сила. Многу молитва, многу сила. Значи, пораката од Господ е многу повеќе да стоеме во молитва. У посланието до Ефесијаните пишува дека шеста глава, знаете дека пишува нашата борба не е против крв и тело, туку нашата борба е нели, против духовните сили у поднебесата или силите на темнината. А, затоа ние у молитва треба да извојуваме таа победа, значи победата у поднебесата со тие темни сили се војува у молитва. Ние сами не можеме ништо да направиме. Ние само можеме да се натераме себе си да се молем. Значи, некогаш е жртва, некогаш ти се спие, некогаш немаш сила или имаш други работи, сите работи ти дот на памет кој треба да клекнеш да се молиш. Во требаше да направам, тоа, требаше на мене, бар така ми се случува. Да леле, да, во требаше, леле, да хам, после тоа да направам, леле. Тргни ми се, знаеш ти борба, прво да се молиш. Да. А, имаме много бав пример за во, нешто за силата на молитвата и на посто, ќе ви прочитам малце од книгата на пророк Данијел. На мене ми така многу многу добар пример за за молитвата. У Данијел 10 глава втори и трети стих вика Во тие дан, денови јас Данијел жалев три седмици. Не јадев течни јадења, месо ни вино не влегуваа во мојата уста и не се мачкав со масло дека не поминаа трите седмици. Значи, три седмици, он 21 ден се одлучил да посте. Да посте и да се моле. Постил, ке си читате книга пророк Данијел, да не ја читам многу. Значи, он постил и се молил за народот. Се застапувал за народот, одлучил да не јаде, да не пие от тоа нивното царско јадење, сите тие трапези таму. Од свето, да, се повлекува и се моле и посте и ги тражи луѓето од Господ. И иде одговор. Во е многу битно што пред тоа спомна дека ние победата ја извојуваме у молитва. У десетиот стих вика и ете ме допре рака и ми помогна да се подпрам врз колената и врз дланките. Тој ми рече, Даниеле, љубимче, Внимавај на зборовите што ќе ти ги речам. Така не вика Господ нас. Ние сме негови дечиња. И Јован вика дечиња. Значи, ние сме неговите деца. И сега Господ му вика, любимче, внимавај на зборовите што ќе ти ги речам. Стани зашто су, еве јас сум испратен кај тебе. Тоа го рече, а јас станав треперејќи. И ми рече, не бој се, Даниел. Зашто првиот ден кога одлучи да се понизиш пред својот Бог за да разбереш, твоите зборови се послушани и јас дојдов заради твоите зборови. Кнезот на Персиското царство ми се противеше 21 ден. Но Михаел, еден од првите кнезови ми дојде на помош. Го оставив спроти персиските цареви. Кнезот на Персиското царство е Гјавол Значи, 21 ден Бог му вика на него, на Даниел, уште првиот ден кога одлучи, не беше ни почнал Даниел да посте. Кога одлучи да постеш, вика, стана горе војна. вика, твоите зборови се послушани. Значи, одма се послушани, ама горе имаше војна у поднебесата. Михаел, испратен од Бог, се бореше против тие демонски сили што што држеа и и настана победата. Победата се војува у молитва. Победа за нашите домови, победа за фамилиите, победа за вај народ што ги тражиме вие луѓе. Победата се војува у молитва. Таму е победата. И после само излеваме и каде треба, каде духо не воде, да збореме, да кажуваме, да помагаме, што треба да правиме, Господ нека не воде. Амен. Уделата на апостолите, 16 глава, 23 и 32 до 32. Значи читам повеќе од словото од име е така посилно. <laughs> а, да. Исто така за молитвата, силата на молитвата. Тука зборе, чекај нам 23, од 23 до 32. Значи тука Павле и Сила многу ги тепаа. Да, века и откако и мудрија многу стапови. <laughs> Тешко на ни. Значи фала на Господ, ние сега не сме така, ама има наши браки и сестри што треба да се молеме, што стварно страдат заради името на Господ Исус у денешно време. И откако им удрија многу стапови, ги фрлија во темница и му заповедаа на темничарот да ги чува добро. Откако прими таква заповед, тој ги фрли во внатрешниот дел на темницата, а нозете им ги стави во клада, нели да не може да мрдат. Околу полнот, слушните го вла. Околу полнот Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бога. Алелуја. У нај големата темница и нозите уклада, тепани со стапови, кој знае колку са биле многу тепани. На полноќ они вика се молеа и со песна го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Но одеднаш стана силен потрес, така што се стресоа основите на темницата. Во истиот миг се отворија сите врати и на сите им паднаа оковите. Силата на славењето, силата на молитвата, оковите паѓат. Амен. Да, како што викаше песната, искрши ги оковите, Господи. И чуварот на темницата се разбуди и кога ги виде отворените врати, на темницата го извади мечот и сакаше да се убие, мислејќи дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас велики: Не прави си никакво зло себе си, зашто сите сме тука а тој побара светлина, истрача внатре и треперејки, падна пред Павле и Сила, ги изведе и рече, Господини, што треба да направам за да се спасам? Он <laughs> одма доаја спасение на нова душа. Тие пак реко, верувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и твојот дом. И им го проповедаа Господовото слово на него и на сите кои беа во неговиот дом. Тој ги зеде во истиот час во ноќта и ги изми и се крстија и тој и сите негови у фамилијата. Халелуја! Тогаш ги одведе горе, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверуваа во Бога. Голема сила има молитвата. Голема сила има молитвата. Тамо е победата сакам да кажам дека они учениците исто така се молеа и за водство. Оти тоа ми беше така интересно како а, тража од Бог да ги води. Вика тие му се молеа на Бога преку Светиот Дух во дела 16 глава од 6 до 10. Вика ги поминаа фригиската и галатската земја зашто Светиот Дух им забрани да го проповедаат словото во Азија. Ние мислиме дека Светиот Дух не забранува никаде да се збое Словото, а може би има време или период, таму период, таму, не знам. Ама ја мислам стварно треба да тражиме водство, Светиот Дух да воде. А, кога дојдоа спроти мисија, се обидоа да отидат во Витанија, но Исусовиот Дух не им дозволи. И така поминаа низ мисија и слегоа во Трада и на Павле му се јави ноќно видение – Некој македонец застана пред него. Тоа е за македонци. За тука да дојде. И велеше, дојди во Македонија и помогни ни. И кога го виде видението веднаш, побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајќи дека Бог не повикал да им го проповедаме Евангелието, Исто така во прва глава на дела на апостолите читаме дека они се молеа и за тоа кој да постават служители. Два, од 24 до 26 стих прва глава дела вика и се помолиа, велики Господи, ти кој ги познаваш срцата на сите. Бог ги познава срцата. Од и ние не се познаваме унатре, ние се знаеме вака, од надвор. Вика, покажи ни кого си избрал од овие двајца за да го прими местото во оваа служба и во апостолството од кое отстапи Јуда за да отиде на своето место. И фрлија ждрепки за нив и ждрепката падна за Матија и тој се вброи во 11 апостоли. Значи молитва за се, за секоја работа, за се треба молитва, за водство, за помазание, за сила. Тие четири работи се најважните работи за да црквата расте за да стоеме цврсто и да Бог ни придодава души. Вика да се молиме едни за други, нели? Која и во е многу битна работа, да се молиме едни за други. Ако знаеме дека некој брат или сестра, ојдел многу често тоа е милчето, а ја верувам дека сите од нас, ама ние ја не ги знам. Сега би, пример Норма знае за Анче или така некој, нели сите сме си поврзани, кој со кој поблиску. Не дека не се сакаме, далеко од тоа, ама мора да се има еден така круг што се работи. Тоа е заедништво. Вика а, Павле, го вика у Ефесијаните, 6 глава од 18 до 20, Со секаква прозба и молитва молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите свети. Значи и за мене, Павле вика, за да ми се даде слово, која ќе отворам устата, за да можам да ја соопштувам смело тајната на Евангелието, за која сум пратеник волкови, за да зборувам смело, како што и треба да зборувам. Павле, нели викаме, леле Павле, колку голем слуга, апостол, пишувал, се, посланија, не знам колку. Ама он вика, молете се за мене, на црквата вика, за да можам смело да проповедам Евангелието. Два пати го вика. Да, и па вика, да можам смело. Му треба храброст. И на нас ни треба храброст. Да. Без разлика дали ја кај се наоѓам или конфекција или било кој каде, треба ни храброст за тоа нешто. И треба да се молиме едни за други. Многу битна работа. Да. Така ќе завршам сега за уште неколку стиха за молитвата. У Филипијаните 4.6 вика Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. Амен. Благодарноста е жртва пред Бог, оти не секуваш, ти е така да благодариш, ама треба да најдеш причини да ги најдеш и да благодариш, ако не за друго, за спасението. Амин. И на крај Солунјаните, пета, прво Солунјаните, пета глава, од 16 до 23. Радувајте се секогаш, молете постојан. благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Исуса Христа. Не гаснете го духот, Не презирајте ги пророштвата. Испитувајте се. Задржувајте го доброто. Воздржувајте се од секаква појава на зло. А самиот Бог на мирот да ве освети наполно и вашиот дух и душата и телото да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Господ да ве благослови. Амин. Забравіть вам на тим. <laughs>